Vader, dankie dat jy hier is, en dankie dat jy teenwoordig is. En Vader, ons wil net vir ochtend sy serie lied kom sê, aan die koning van die eeuwe. Amen. Morgen jylle, terwyl ons sing, kom som hierdie skrif in my hart van 1 Johannes 3 vers 1 wat sê, kyk wat er groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. En dan vers 3 kom toe net so my hart. Hy sê elkeen hy, hy sê nou van maar ons weet dat ons as hy verskyn ons aan hom gelyk gaan wees omdat ons hom sal sien soos wat hy is. En dan sê hy vers 3 en elkeen wat hierdie hoop op hom het reinig homself soos wat hy rein is. En ek terwyl ons sing onthou ek net 'n ding wat ons so 'n maand, twee maande terug So ek en Jan daar by Johan Steenkamp en hy het hierdie containers waarin hulle saad saai. Ehm um, en dan binne 6 dae dan al die koring uit en dan wat ontkiem het en dan voer hulle die beeste daarmee. En uh, is ongelooflik die hoeveelheid kos wat hulle produseer binne 'n tydperk van 6 dae. En ons staan daar terwyl die containers oopmaak en hulle gooi nou in hierdie laaie die koringkorrels en dan aan die ander kant haal hulle nou die uitgegroeide saailinge haal hulle nou uit. En ek kyk hierdie besigheid so. En dit tref my skielik hierdie geweldige potensiaal wat in hierdie saad in hierdie koringkorrel is. En 'n ding tref my van hierdie koringkorrel gaan hier in en hy's in positiewe omstandighede. Die temperatuur is reg, die vog is reg, alles is perfek. En binne in 6 dae bereik hy so potensiaal dat hulle letterlik so lank is. En ek staan hierdie ding en kyk en ek sê Here, u praat, u woord sê hierdie woord is onverganklike saak. Hierdie woord kan nie vergaan nie. En hierdie woord, hierdie saad wat ons so bevoorreg is om konstant te hoor en mee te doen te hê het hierdie geweldige potentiaal van groeikrag. Maar daar's 'n geheim. Want nou sit ek en dink, ek sê Here, hoeveel saad is in my lewe gesaai? Hierdie onverganklike saad en hoeveel van hierdie onverganklike saad in my lewe lê dormant dat daar nie groei is nie, dat daar nie ontwikkeling is nie. En ek besef die geheim van hierdie korrels is die positiewe omstandighede waarna hulle is. Daar waar hulle is, is geen plek vir vuil goed. Daar is nie vuil goed nie, daar is nie onkruid nie. Want daar word net saad gesaai. So niks ander saad kom in die container in nie. So daar is vir die koringsaad geen bedreiging nie. Buiten dit word hulle op die rechte tyd nat gemaakt en is hulle volgereg en alles is positief hulle. So hulle ontwikkel in volle potentiaal en hierdie klomp beestenskap krij die kost. En terwyl ons vanoggend sing, besef ek hierdie ding. As die woord sê, die hoop wat ons het om aan hom gelyk te wees die dag as hy verskyn. Mense, ons is reeds gemaak na sy beeld en gelykenis. Maar hy sê die een wat hierdie hoop het, reinig homself. En ek besef vanoggend toe ons sing, die reiniging is in my denke. Ons word gewas deur die waterbad van die woord maar daar kan nie reiniging plaasvind as ek nie in my denke met die woord intens betrokke is nie. En nie net wat ek sondag hier hoor of in die week by die bybelstudies hoor of een boek wat ek lees nie. My intense, intieme verhouding met Jesus Christus in my dagelikse leewijse, waar ek in my kar rui, waar ek is, wat bedink ek? Waarmee is ek met my kop bezig? oor nog een transaksie, nog een manier van geld maak, nog een dit, nog een dat, al hierdie goed, wat ons so, ons, mense praat vir myself, wat ons tyd so roof, wat ek leer, kan ek my kamer of my stoel verf, al hierdie goed, dis nie verkeerd nie, maar weet jy wat, waarmee is ek in beginsel bezig? Is ek hier bezig, reinig ek my denken met Godse woord? Laat ek toe, dat ek dink soos wat hy dink sodat ek kan wees soos wat hy is, dat ek kan wandel soos wat hy wandel. Ons is sy ambassadeurs op hierdie aarde. En die Here te begeerte om ons hier te bewoon. Hy bewoon ons reeds hier. Sy gees is in ons, maar hy te begeerte met jaloersheid begeer God se gees om hierdie denke te bewoon. Dis 'n plek van permanentie. Hy het 'n begeerte om konstant net in ons gedachte wereld te wees, so dat ons vanuit sy weisheid besluiten sal neem, oor bezigheid, oor transacties, oor al hierdie goed. Maar waar begin ons? Reinig ons self. Reinig is om ons gedagtes een kant te sit vir hom. En ek wil julle sien, dat ek somme net bewis van hoeveel onverganklike saad in my leven gesaai is. En ek kyk na die oes en ek sê, jyre, dis nie honderdvoudig nie en ek het 'n begeerte na 100 vrou. Dan gaan ek seën julle daarmee. Dankie. Ek wil net gou eers aansluit by verlede Sondag. Ek ken nou nie daai rekenaartaal nie, so ek gaan nou nie dit <laughs> probeer herhaal nie. Maar uh, Psalm 17 het vir my so mooi daarby aangesluit, vers 15. Maar ek sal u aangesig in geregtigheid aanskou. Ek sal versadig word met u beeld as ek wakker word. En hoor net hoe mooi sê die amplified it. I shall be fully satisfied when I awake to find myself beholding your form and having sweet communion with you. So dit is my so mooi aangesluit by verlede Sondag en dan wil ek net gou by wat Hendag gesê het hierdie twee versies lees asseblief in Johannes 16 vers 13. Maar wanneer hy gekom het die gees van die waarheid. Jo, dit het my net toe jy nou praat, toe besef ek net is en dan hy nou, volgende enekie sal hy jylle in die jylle waarheid lei. So, daar praat hierdie vers nou meer met my as met baie ander mense, want dit is soos een toergids, kan jylle die uitnodiging sien, wat hy sê, kom ek wil jou in die jylle waarheid lei, en ek wil jou dinge wys, wat jy nie van weet nie, wat jy nie eers kan bedink nie, van Jesus en van ons Vader. So, en as hy sê, die geest van die waarheid sal hy julle in die hele waarheid leid, dan sit in, in elke situasie waar daar, soos jy sê, daar een gedachte by jou opkom wat nie waarheid is nie. Wat vader sê, maar ek, ek kom, ek wil jou leid in die waarheid, dat jy die waarheid op die toneel kan bring in elke situasie. En dan weer vers 14, en hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. En ek besef net, ons kom baie keer in ons leven op in situaties waar ons vader begin soek vir 'n wanneer daar nou 'n krisis is en wat sê hy nou vir my? En dan die kosbare is dat ons kan in so 'n verhouding met hom wees dat dit is oukei okay, daai goeters, maar dat ons kan kom by 'n plek waar die gees van die waarheid vir ons lei in wie Jesus is in hom aan ons openbaar meer en meer en meer. Dat dit is op die oomblik waaroor dit gaan dat dit net meer en meer en meer oor hom gaan en hoe meer en meer en meer en meer ons van hom en van hierdie wonder van wie hy is soos soos dankie PW vir die lied ook van vandag besef van hoe wonderlik hy is hoe meer kan ons hom loop want hoe meer het ons woorde bo begrip en bo verstand om hom mee te loop Vader ons dankie vir hierdie kosbare ongit wat 'n geleentheid het ons nie dankie vir die onderlinge byeenkomste dankie vir gemeente ons eer u vanmôre Vader dat dankie dat ons ons harte kan oopstel ons self kan gee om om u toe te laat om die inspraak in ons lewens te bring wat nodig is dat daar oortuiging in ons kan kom u gees die gees van waarheid kan toelaat om ons in die hele waarheid te lei die toekomstige dinge aan ons te verkondig ons eer u daarvoor in Jesus naam amen Ons praat die afgelope tyd baie oor ons identiteit en dit is nou vir my so toepaslik. Ek het nie dat nie daaroor gepraat nie, maar dat sy vermoere begin met 1 Johannes 3 vers 1. Hy sê wat 'n groot liefde het die Vader aan ons bewys dat ons kinders van God genoem kan word. Dat God, luister mooi, dat God homself met ons geïdentifiseer het. Ons het 'n vrymoedigheid om onsself met hom te identifiseer want hy het hom eers met ons geïdentifiseer. Daarom sê hy, ons het hom nie lief gehad nie, hy het ons eerste lief gehad. Ons liefde is omdat hy ons lief gehad het. En nou moet ons vir onself een ding vraag. Dit is nou baie persoonlik, ek wil nou by jou hart uitkom vanmorgen. En dit is, wat beleef jy in jou leven? Word hierdie identiteit van jou bevestig? Beleef jy dat die opgewondenheid in jou toeneemt? oor hierdie nieuwe identiteit. Luister, ons kan sondag na sondag, jaar in jaar uit, kan ons voortgang en vir mekaar probeer aanmoedig en bemoedig en hierover praat, maar het beteken niks as ek nie by een plek kom in my leven waar ek myself konfronteer hiermee en sê, dis wie ek is nie. En my vraag is, kan jy getuig vanmorgen dat daar een opgewondenheid in jou is, in die ontdekking, soos wat uh, Christine het noem vanmorgen, en Henda, soos wat ons dieper inkyk in die volmaakte wet van die vrijheid, so hierdie goed, ons dit meer en meer snap, dat daar opgewondenheid, eh, energie binnen in jou opstaan op grond af, en ek sê nie, ons maak die foute nie, ek sê nie, ons voete glip soms nie, ek sê nie, ons word verstrengel, dier die druk wat die lewe op ons plaas, soms, soms nie dit gebeur, maar, tussen dit alles dier, ek wil amper sê, boer dit alles, moet daar 'n opgewondenheid hier binne jou wees. Ek wil vir jou sê as die opgewondenheid nie daar is nie, het ons 'n probleem, het jy 'n probleem. Dat ons mekaar eerlik wees vanmôre. Dan help dit nie om net deur die oefening te gaan en 'n goeie gewoonte te hê nie. Ons het meer nodig as net 'n goeie gewoonte. Jy sien, as die opgewondenheid in jou opstaan wys dit dat die nuwe identiteit is besig om gefestig te raak in jou. Onthou net, dis eintlik wat jou identiteit is. Ons het vir mekaar gesê In die ou verbond was mense in sonde ontvang gebore. Toe kom Jesus en hy het ons geregverdig en toe is ons nie meer in sonde ontvang gebore nie. En toe kom Godsdienst en eh, Godsdienst sê vir ons, ons is in sonde ontvang gebore. En Godsdienst maak van regverdige sondaars. En nou kom ons by die Here uit en nou moet ons ons gedagte oor onsself wat wederregtelik verkeerd aangepas is, moet ons terug aanpas na die waarheid toe. Ons moet terugkom na die waarheid toe wat sê, maar ek is waardig voor God. Die prijs wat sy bloedoffer vir my betaal het, is absoluut. Dis afgehandel. Verstaan julle, ek het laatst sondag gesê, ons moes nooit by die punt gekom het, wat dit nodig sou wees vir Paulus, om vir ons te sê, ons moet verander word dier die vernieuwing van ons gemoed nie. Ons moes nooit daar gekom het nie. Dis onwettig dat ons daar is. Toe Paulus dit geskryf het, het dit vir ons geskryf wat voor die kruis gebore was, in sonontvang gebore was. Ek en jy was nooit in sonontvang gebore nie. Ons is 2000 jaar gebore nadat die mensdom voor God gerechtvaardig is, nadat Jezus opgestaan het uit die doodheid. En daarom, daarom, ongelukkig is dit so, dat die meeste van ons, behalwe die jong mens die het is ons, maar die, die meer volwasse, die ouwe geslag, is allemaal gedompel in die leen van een sondeontvang geboren dier godsdienst. Welmenende, welbedoelde godsdienst. Maar nogthans godsdienst, nogthans alleen. En ons het daaruit opgestaan, ons het besef en ontdek, dat het nie die waarheid is nie. Die geest van die waarheid het ons in die hele waarheid kom lei en vir ons kom wys wat sy grievelike leen dit was. En nou het ons het afgeleid, ek hoop so. En nou moet ek ontdek wie ek is. Ek moet nou myself herken. Ek is so lang gewoond gewees om myself slecht te sê. En nou moet ek sê, jyre, as ek met u saamstem, kan ek myself nie langer slecht sê. Al maak ek foute. Op die maak ek foute, dan brom ek vir myself. Maar ek het eindelijk nie meer die recht nie, want wie wie is ek? Ek is kind van God. As ek myself slecht sê, dan beteken het ek beledig die kind van God. Hoor nie mooi wat ek sê? Ek sê, as jy jouself sleg sê, ek praat nie eers van die taxi driver nie. Ek sê, as jy jouself sleg sê, dan sê jy kind van God sleg. Nou as jy my kind sleg sê, jy moet my te doen. Genadiglik is God meer genadig as ek. Maar besef jylle, hoe, hoe makkelijk kan ons in een probleem val hiermee? Maar goed, ons gesê, jy moet een opgewondheid in my opstaan en ek wil seker maak by jou vanmorgen of jy bewus is van die opgewondheid. Want as dit nie daar is nie, en dan kort daar iets. En dan moet ons ons vinger op daai kort sit, want dat dit regkom. Die ander ding wat ons sal sien, ons sal sien al hoe meer simptome van hierdie nieuwe identiteit opstaan. Liefde, blijdskap, vrede, langmoedigheid, getrouheid, goedheid, selfbeheersing. Daai type goede gaan al hoe meer sigtbaar word in my leven, as deel van my leven, nie iets wat ek my voorneem en sê, ek moet dit nou doen nie, dis iets wat noodwendig sigtbaar sal word in my leven. En dan die derde ding is, die ou gebruike, die ou symptome van die ou sonder bestel. Wat ek nog sien in my leven, staan al hoe meer soos steervingers uit. In ons gemeente, in ons samenkom, staan dit al hoe meer soos steervingers uit. Want ek besef, maar dit pas glad nie meer by my nie. Dit pas glad nie meer by gemeente nie. Dit pas glad nie meer in die gemeenskap van die gelovigers nie. Paulus sê, hierdie goed moet nie, self nie eers onder julle genoem word nie. Hy sê, daar moord nie eers van sonde gepraat word nie. Dit nie uh, ernstige woorde hierdie nie. Hy sê, dis eindelijk wat gebeur. Nou kom Paulus, en Paulus beskryf vir ons hierdie ding, as jy saam my wil blaai na Colossensie 1 toe, ons gaan daar by vers 27 rondkijk. Daai baie bekende skrif, Christus onder julle die hoop van die heerlijkheid. Nou, Paulus Paulus wil hierdie ding vir ons wees, hy sê, as ons identiteit verstaan, nou, miskien moet ek net dit vir julle lees, maar julle ken dit in geval, dat jy so lang na Colossense 1, miskien jy soma vers 21 vir ons uithaal, ja, hy begin by vers 21, hy sê, ook julle wat vroeger vervreemd was en vijandig gesind was dier die bose werk, het hy nou versoen, hy sê, in die lichaam van sy vlees, dier die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Hy het dit gedoen, he. Dit was 2000 jaar voor ons gebore is. So, ons kan nie in sonde ontvang en gebore wees nadat hy dit gedoen het nie. Right. So, dis die nieuwe identiteit, dis wie jy is. Heilig, sonder gebrek, onberispelik voor hom. Dis wie jy is, nee. En nou gaan hy aan en, en hy bespreek die ding en dan kom ons by vers 27, terwille van tyd gaan ek oorslaan en hy sê, hy begin by vers 26, hy praat oor die verborgenheid wat van die eeuw en geslacht af verborgen was, maar nou geopenbaar is. Want jy, Christine het nou vir ons gesê vanmorgen, as hy diep inkyk in hierdie goede, dan, dan kom die geest van die waarheid, en dan wees hy vir jou goed, wat boe jou verstand is. Vir Jeremia roep die Heere toe, hy sê, roep my aan, en ek sal jou bekend maak, groot en ondeergrondelike dinge wat jy nie weet nie. Hy sê, daar is meer as wat jy kan bid of dink, wat vir jou beskikbaar is. Laat net, spandeer net tyd met Godse geest. Laat hom net toe, om dit aan jou te openbaar. En waar vind ons sy geest? Waar vind ons die stem van sy gees? Hy sê, nadat God op baie maniere in die profete met ons vaders gespreek het, het hy in die laatste dag met ons kom spreek door sy seen. En sy seen word geopenbaar door die woord, want sy seen is die geopenbaarde woord, die woord wat vlees geword het. En Godse gees, hy sê, my woorde, sê Jesus, is gees in leven. Godse gees, kom neer Godse woord, en dit is wat oor, ek en jy nie kan bekostig, om hand in die broekzak te wees, oor ons betrokkenheid by die woord nie. As ons hand in die broeksak is daar dan gaan dit noodwendig daartoe lei. Dat die opgewonheid nie daar is nie, dat die ou identiteit elke keer weer terugkom, en die vijand, die oomlik as jou voet by die deur uitsit, is die wereld daar by jou, om te sê, man, jy het het nie gemaakt nie. Ek vergelijk met jou, jy vergelijk nie goed genoeg nie. Die moment as jy jou voet by die deur uitsit, en daarom het ek en jy nodig om geanker te wees in die woord, en te sê, wat sê Godse woord vir my? wat sê hy van my? Nou goed, nou sê hulle daar, hy sê, die verborgenheid van die eeuwe geslachte, wat is die verborgenheid? Wat was Godse hart? Hy sê, die volgende in vers 27, hy, aan wie God wil bekend maak, wat die rijkdom is, van die heerlijkheid, wacht bykie, ons gesê, heerlijkheid is Godse oorspronkelike plan, hy sê, wat die rijkdom is, van wat Godse oorspronkelike bedoeling is, kan ons ons self indink, een wereld, waarin liefde, Godse plan, totaal heers, sonder beperking, geen besoedeling nie, geen sonde nie, geen misdaad nie, geen siekte nie, geen droogte nie, geen tragedie nie, een vloei soos branders wat breek van liefde, van vrede, van goedheid, van getrouheid. Dit is Gods hart. Nou, dit is, hy sê, bekend maak die rijkdom van die heerlijkheid van hierdie verborgenheid, dis nou maar wat nie verborgen is nie. Want <laughs> dis die deel wat nie verborgen is nie. Dis die poepunt van die ijsberg. Wat daar onder lee, kan ons nie eers bedink nie. Dis verboor wat ons kan bid of dink. Dis Godse plan. Hy sê, hierdie verborgenheid onder die ongeloofig is, onder die ouds wat om nie geken het nie. Hy sê, dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlijkheid. Christus, ons praat van die salving. Nou goed, wat bedoel hy hier? As ons na Johannes 1,14 kyk, dan het hy gesê, hy het na sy eindom gekom, sy eie mens om lief gehad. Hy sê, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Nou luister, maar nou nie in die striktrap nie. Die woord onder kan ook in beteken, maar nou verstaan wat hy sê, kyk in die context. Hy het nie in ons kom woon, hy het onder ons kom woon al sê die mirror in, wat, hy, wat Johannes daar sê is onder, want toe Jezus op die aarde kom loop het, was hy nie in hulle, hy was onder hulle, hy was tussen hulle, hy het onder hulle kom woon, om wat te doen, hy sê as een koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, by the way, dit gars nie koring nie, nie. ok, <laughs> hy sê as een koringkorrel in die grond val en, en nie sterf nie, bly dit alleen, maar as het sterf, dan draad het veel vrug, en hy het gekom, hy was die koringkorrel wat kom sterf het en vrug kom draad, julle is met my. En toe het hy gesê, nou kan ek in julle kom woon. En daarom skryf Paulus vir die Romeine, hy sê, as die gees van hom wat Jesus uit die dood het opgewek het, in julle woon, dan sal hy ook julle sterflike lichaam levend maak. Right? So, sien jy, nou wil Godse gees in ons kom woon. So, wat sien ons? Christus, die salwing, kom van waar af? Van die gees van Christus af. Die gees van die salwing die geest van God dra die salbing in ons. En nou skryf Johannes, in 1 Johannes 1 by vers 27, hy sê, en jylle het die salbing, jylle het die geest in jylle, <laughs> want jylle het kinders van God geword. Hy sê, en daarom het jylle die geest van God in jylle, en nou het jylle die salbing, die salbing is beskikbaar, maar die vraag is, kan die salbing vloei? Jy sien, Christus onder ons was sigtbaar, in Johannes en Petrus in die disciples' tyd. En toe sterf die koringkorrel. En toe sê God, maar nou kan ek in julle kom woon. En hy sê, vir julle voordelig dat ek weggaan, stuur ek die trooster en dan gaan hy. En hy stuur sy salving, sy trooster, sy heilige gees, en hy kom woon in ons. Nou is Christus in ons. Hy is nou in ons, is die hoop van die heerlijkheid. Hy staan nou by die deur en hy klop, hy sê, ek wil maaltijd hou met jou. Hoekom wil hy maaltijd hou? Hy sê, Ek wil die parskyp van jou denke, dit wat Henda vanmorgen gesê het, ons denke moet verander. Hy wil die parskyp van ons denke vol maak, so dat dit van mos en olie, wie wat is dit? Dis salbum. Van mos en olie kan oorloop. Hy sê, dan sal ek my gees uitstort op alle vlees. Met ander woorde, dit moet, hierdie salving moet nou meer word. En nou kom Paulus, en Paulus skryf vir die Colossense, hierdie gees van God wat in ons is, die salving wat in ons is. Hy sê, hier moet iets gebeur nou. Hy sê, die hoop van die heerlijkheid, is die salwing onder ons. Luister mense, ek kan een stelling maak vanmorgen en sê, ons het die salwing in ons. Het ons? Ons het die salwing in ons. Hoekom? Ons het die gesalfde, ons het die geest van God in ons. Maar beteken dit die salwing is onder ons? Beteken dit die salwing vloeit tussen ons? Beteken beteken dit ek laat toe dat die salwing van God wat binnen my is, wat by die deur staan en klop en sê ek wil inkom in jou maaltijd hou, dat ek toelaat dat hy die paskyp vol maak, dat dit kan oorloop, dit beteken dit nie. So waar kom gemeente in, is die vraag. Wat is die doel van gemeente? Want jy sien, nou maak die skryver van die breers een groot saak oor hierdie ding, oor gemeente. Ons sien in handelinge dat die Heere dageliks tot die gemeente toevoeg die wat gered is. Hoekom voeg hulle tot die gemeente toe? tot die ekklesia. Wat is sy gedachte? Ons praat nie van die nominatie nie, jylle mooi hoor, ons praat nie van die nominatie nie, dis een mensgemaakte ding, en ek noem het een ding, ek kon onhoek daarvoor gesit het. Ek praat van gemeente. Gemeente is nie iets wat die mens maak nie, gemeente is iets wat ontstaan, wat God toevoeg, waarby? By salving. Jy is hier in die gemeente, omdat jy ingetrek is, onder die salving van Godse woord, Maar luister, jy het nie een minderwaardige rol te speel nie. Die vraag is, elkeen van ons dra die salving, laat ons die salving vloe. Of beperk ek dit? Waarom is gemeente, die ware gemeente, kom ons praat van ons gemeente, waarom is ons gemeente? So, ek wil sê, ek wil nou die woord gebruik oneffectief. Ons is nie oneffectief nie. Ek dink ons is effectief. Ek dink hier is baie ouders wat groot kopsere oor ons gemeente het. Baie ouders wat hulle koppe krap en sê, hierdie ouders is vir ons een dooring in ons vlees. Want as een effectiviteit in ons gemeente, dit kan ons sien, dit kan dit aan die groei, ons sien dit aan klompgoeders. Maar weet wat, ek wil nie negatief wees vanmorgen nie, maar ek wil sê, waarom is daar so groot mate van oneffectiviteit in ons gemeente? Een beperking in salwing hoeveel salving kumulatief is beskikbaar dier Godse gees in elkeen van ons hoeveel salving is beskikbaar in die gemeente en hoeveel is sigtbaar in ons levens jy sien in Henda dit genoem vanmorgen en ek staan voor in die kieuw jy sien ons het raak so opgeneem en verstrengel in die aardse, in die wereldse, in die sekulare, in die sigtbare, dat ons vergeet van die salving. Die Heere sê, te vergeef dat jy vroeg opstaan en laat opblij om brood van smart te eet. Ek gee dit net so wel vir my geliefde in sy slaap. Dit laat my dink aan Salomo wat sê, as die eister, hy bedoel een byl, hy sê, as die eister stomp geword het, moet jou krachte meer inspannen hoe stomper jy het, mos weet mos dat jy biltong snu, en jou mes is lekker skerp, man, hy glip soms so dier, maar as jou mes stomp is, moet jy om letterlijk saag om dier die biltong te kom. Nou sê hy, as die eister stomp geword het, as die buil stomp geword het, met jou kracht te meer inspan, dan gaan jy die boom nie afgekap kry nie. Jy sien wat ons nodig het, om effectief te wees, het ons salving nodig, luister mooi mense, as ons as gemeente, die rol van gemeente wil speel, moet daar salving wees. Salving maak alles. Salving breek die hekke. Salving breek die leen daar buite. So moet salving wees. Nou, kom ons praat dan oor hoe vloei salving in die gemeente. Ek sien twee goed. Ek sien, ja, God werk met elke individu. Daar is salving in jou leven. En soos wat jy in hierdie goed wandel, vloei die salving. Jy is in een gesprek met iemand. Ek praat vanmorgen met Bertus en dit is so kostbaar om hierdie ding te beleef, hoe dat ons in gesprek kan wees met iemand, wat ons voor omgee, met wie ons dit wil deel, en ons is in gesprek met so persoon of persoene, en daar is weerstand, weerstand, weerstand, en uiteindelik, breek die wal van weerstand toekom, die salving het die ek gebreek, en dan sien ons eindelijk, is dit verskrikkelijk makkelijk, as daar net salving is, so, daar is salving in ons leven individueel, maar interessant nie, dat salving meestal vloei, ek sê meestal nie eksklusief nie, maar meestal vloei wanneer daar ander mense betrokken is. Salving vloei tussen mense, dis ook nie oor ons wat God ombekommer nie. God is met mense bezig. Maar dan is daar ook een salving wat vloei in die gemeente. En ek julle gesê die boek vanmorgen, as ek na die boek kan verwijs, en ek dink die samenstelling daarvan, waar kom het vandaan? Alles wat in die boek staan, kom uit die gemeente uit. Dit is die gemeente wat so boek skryf. Dit is die gemeente, dit is vir die gemeente wat God die woord oopbreek. Hoor mooi wat ek sê. Ek staan baie sonda hier en ek sê, Heer ek is verstom oor wat ek hoor, want ek het dit nie ergens neergeskryf nie, ek het dit nie voorbereid nie, ek het dit nie voor die tijd bedink nie. Maar u gees is bezig om dit te gee vir die gemeente, want u gee om vir die gemeente. En dan wil ek vir jou sê, as jy hier voorkom staan, eindelijk is dit nie jy wat hier staan nie. Al wat jy nou kom doen, is jy kom meld net aan, so dat God sy salving kan dat vloei. Maar weet jy wat? As ek nie hier is nie, mis ek dit. Jy sien, godsdienst het ons geleer, dat ons op percentaties werk. Godsdienst het vir ons gesê, Jy weet as ek 75% eredienste bywoon, dan is ek eintlik 'n besonderse lidmaat. As ek na 80% toe gaan, dan is ek eintlik van die upper echelon, sê die Engelsman. Maar jy weet as ek so 40% maak, dan maak ek dit nog. <laughs> Hoor jy? So God het dit vir ons gesê en hoekom is dit so? Jy sien God het dit vir ons in 'n gewoonte gebring om op plekke te wees en om aan te meld, sê net nou maar vir die erediens, sonder dat daar noodwendig salving was, sonder dat daar waarheid was. Ek meen, hoeveel waarheid kan daar wees in die ou bestel van sondagskap? Hoeveel waarheid en hoeveel salving kan daar wees? As ek hier opstaan, ek sê vir jou broer, jy is een sonder en jy is so sleg en jy moet rechtig jou knie deerstaan, anders gaan God jou in die hel werp. Hoeveel salving is daar in? Hoeveel salving was daar in die prediking waarin ek my oor vooruit geleen het vir, my, vir soveel jaar in my leven? Daar was geen salving nie ek verbaas my nie, dat kerke en kerkgenootskappe letterlik Godse woord blatant een kant toeskuif. Dit wat God een grievel noem, sê, dis ok. Wie wat, ek is nie verbaas dat ons dit kan doen nie. Ons het dit hierdie week gesien. Verbaas my glad nie daar nie. Want wie wat, so lang al verag, word die woord verag. So lang al word die kruis, word die seen van God verag. So lang al. Deur te sê ons is in sonde ontvange gebore terwyl hy ons geregverdig het. So wat maak dit saak as ons so ver gaan? Maar dis nie waarvan ons praat hier nie. Ons praat hier van 'n vloei van salwing. En nou kom die skrywer van Hebreërs en ek wil eers 'n bietjie daarby stil staan maar hy het my nou heeltemal de mekaar gekrap met 1 Johannes 3 vanmôre. So ons gaan nou tussen Hebreërs en 1 Johannes 3 werk. Maar kom ons kyk gou na Hebreërs. Hebreërs 10. Hebreërs 10. Jy sien, as ons sê daar is een beperking in die vloei van salwing, dan is dit een onkunde. En ek wil sê, ek, ek verwijs na die breek kerkwereld daar buiten, ek sê, dis, is een, in een groot mate is dit onkunde, vir baie van die algemene lidmate is dit net platante onkunde, vir my was dit onkunde. Maar wie, die era van onkunde, ek wil amper sê in Zuid-Afrika is bezig om voorbij te gaan. Daar is te veel waarheid beskikbaar. En elke ou wat sy oor enigszins oop is, word uitgedaag met waarheid vandag. So dan sit nie meer onkunde nie. Wie wat word dit dan? Dan word dit ongehoorsaamheid of moedswilligheid of net platante ongeloof. En jy weet, die skrif sê, as daar nie openbaring is nie, dan kan daar nie een vloei van salving wees nie. Dan word die volk bandeloos. En so ek sê, daar is baie keer gebrek in openbaring. Maar ek wil my verstout om te sê, by ons is daar nie gebrek in openbaring nie die woord openbaring te wees, maar die vraag is, is daar by ons een element van ongeloof? Kom, defineer ongeloof. Wat is ongeloof? Ongeloof is om nie oortuig te wees nie. Nou, ek wil vir jou vraag, kan jy sondag na sondag hier sit en nie oortuig wees van jou nieuwe identiteit nie? Wat is jylle antwoord? Ja of nee? Ek hoor nee, Maar weet jy wat beleef ek? Ek beleef ja. In sommige gevalle, ek moet kwalifiseer. Ja, dis waar. In die meeste gevalle is dit nee. Dis waar. Maar weet jy wat? Ek beleef dat daar in die ouens in die gemeente is wat jaar in jaar uit in die gemeente sit, maand in maand uit in die gemeente sit en nog steeds nie hulle identiteit verstaan nie. Nog steeds vergelyk met ander. Kom aan. Kom sê vir my, As jy nog steeds in een wetloop is van vergelijking, hoe vergelijk ek met Piet, en hoe vergelijk ek met Klaas, en hoe vergelijk ek met Sunny, dan sê ek vir jou, verstaan jy nie jou identiteit nie. Want die Heere het jou identiteit vastgestel, hy is jou identiteit. Hy is die maatstaf. Waarom wil jy self dan met mense vergelijk? Wie wat sê dit vir my? Dit sê, ek het nog nie besef wie ek is hier. Besef jy, hoeveel dinge doen ons in ons levens, wat ons levens onder druk plaas, wat ons levens versier, wat ons levens onaangenaam maak, hoekom? Omdat ons vergelijk, omdat ons goed wil vergelijk, en laat ek het maar met Afrikaans praat met jou, dat, omdat ons materieel wil vergelijk, want ons vergelijk ons, ons kyk ons, hou sy status word door sy materie bepaal, maar God het my status nie bepaal door materie nie, God het my, my status, my stand bepaal door die bloed van sy sien, En as ek dit gesnap het, is vergelijking weg. So, ek het gesê, as jou identiteit verstaan, dan moet daar opgewonheid op jou opstaan, en sê, hier, ek hoef nie meer te vergelijk nie. Ek kan wees wat ek is. Dankie vir wat ek het. En verstaan jy, partij het baie, en partij het minder, en partij het nog minder, en partij het meer, nog meer. Hoe, wat maak het saak? Wie van julle is honger? Huh? Wie van julle is naak? Wie van julle is naak? Hier is so paar jong mense wat ek sien wat eh, so trek het, maar jong mense is gewoonlik pal honger, maar ek bedoel nie daai honger nie. Weet nie kos gehad vanmôre. Besef jy sê as ons het om te eet en te drink en aan te trek, dan moet ons daarmee vergenoeg wees. Ons het genoeg om meer vergenoeg te wees, almal van ons. Alrite. Kom ons gaan na Hebreërs toe. Nou kom hy en hy hy bevestig hierdie goed in Hebreërs en hy het nou vir ons gesê Hebreërs 10:17. Hy sê ek sal aan hulle sondes oortredinge nooit meer dink nie. So God sê, ek het nou eenmaal, het ek sonde weggedoen, ek bedink nie sonde nie, so my focuspunt is jou identiteit, is nie sonde nie, maar die vraag is, wat is jou focuspunt? Want nou waar gaan ons, dit gaan vanmorgen, ons wil hier die salving moet vloe in die gemeente, daar moet een vrye vloe van salving wees. Maar nou word elkeen van ons moet so beskikbaar wees vir Godse geese werking in ons, dat daar een hoofdpad is. Want nou, dit is wat die beeld was van die doop nie, hy het gesê, Eh, Johannes die dooper wat gekom het en sê, maak die pad van die Heere regheid. Wat was die doop? Die doop, wat is die doop? Die doop is een aflegging van die vlees. Het is een aflegging van my aardse beperkende denke. Het is om myself dood te reken vir dit wat nie Godse plan is nie. Met ander woorde, is om myself dood te reken vir die vasthou van Godse salving in my. En daarom het hy gesê, toe hy in Jesaja 40 Johannes die dooper beskryf, toe sê hy, maak een groot pad vir die Heere. Hy sien, Godse geest is binnen ons, maar hy het een groot pad nodig. Een groot pad dier my denken. Een groot pad dier my wil. Om te manifesteer, om te vloei. Dat daar geen beperking in die salving sal wees nie. En nou sê God, God sê, my focus is nie op die foute nie. My focus is op die moontekheid. My focus is op die potentiaal, die onmetelike potentiaal van Godse geest binnen in jou, wat wil uitvloei onbeperk vloei en 'n seën wees vir elkeen om jou. Besef julle dat die globale salwing, weet dit vir my te kostelik met Jackie se troue, hier stap 'n vrou in, 'n wildvreemde vrou wat nog nooit hier was nie. Sy stap by daai deur en sy sê, "Daai deur instap, dis pad die trane." Sy huil, sy het nie meer 'n mascara, sy het nie meer 'n gremering, sy het niks aan die na die trou. Sy huil die diens deur. Onbeskaamd, wat het gebeur? Wat het met haar gebeur? Hier was 'n salwing wat ek en jy so onbewus van is vir tyda dat ons selfs kan sien om lichtsinnig te wees een salving wat iemand wat van buiten af inkom so ongewoond dan is dat hy oorweldig word daarvan is jy bewus dat dit aangaan in die gemeente dat sit gisterochtend mense by ons hulle was hier van Probabes af hulle luister elke sondag in maar sê ons wil net nie hier weggaan nie ons wil net hier weggaan nie. Ons wil net hier by julle sit en keir. Besef julle wat het ons, wat ons nie eers van bewus is nie. Mense kom van Tammies kroon af. Vir een kamp. Hulle kom hier uit. Man en vrou kom na een mannenkamp toe. Man en vrou kom na een mannenkamp toe. Wie wat sê die ouwe? hy sal geslachte op die plaas, geslachte op die plaas, sê wat sê hy my sondagochend, hy sê ek my grond verkoop, ek op valhats te kom, dat ek in die gemeente kan wees, jylle ons verstaan jylle wat het ons, kan jylle begrip kry, het ons so, ek wil sê, so ongevoelig geword, dat ons met so min verwachting, die instap in die bewus is van wat rechtig aangaan nie, God sê, ek wil my salving laat vlie. En nou kom hy geef die skryver van die Hebraers brief vir ons raad, hy sê, by vers 18 in Hebraers 10, hy sê, waar daar nou vergifnis is, die Heere sê, ek sal nie ooit weer in jou sondes dink, hy sê, waar daar nou vergifnis is, is daar nie meer een offer nodig nie.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 Wacht bykie, waar is die heiligdom? Hy sê, op die nieuwe en levende weg wat hy vir ons ingewee het, dier die voorhangsel jende sy vlees. Nou, as ons praat van die voorhangsel, nou onthou jylle die allerheiligste in die tempel, nee, waar die hoopriester net eenmaal een jaar ingegaan het, en waar die bloed gesprinkel is op die versoendeksel, waar daar versoening gebring is dier die hoopriester eenmaal een jaar vir die sondes van die volk waar Godse teenwoordigheid gemanifesteerd was. En nou sê hy, nou dat die offer gebring is, is daar nie meer die allerheiligste nie. Die allerheiligste het nou in ons kom woon. Die allerheiligste is nie op een plek nie. Die allerheiligste is waar ek is. Maar nou is dit so dat God het volgegeen, hy sê dit, jou lichaam is die tempel van die heilige geest. So, versef jy die allerheiligste tot binnen jou gekom verstaan ons waarmee ons te doen het? Oorlevering sê die ooppriester, hulle het op touw om sy voet vastgemaak, as hy nie, ek weet nie of het so is nie, oorlevering, ek is story. Maar het maak van jy nogal bykie sin, hulle sê hulle het op touw om sy voet vastgemaak, as hy ingaan in die allerheiligste, want as iets verkeerd loop daar, so hy nood neerslaan, dan moet hulle om uitkrym, want wie gaan hom uithaal? Julle onthou toe Isa, Isa net die ark wou stabiliseer, toe die osse struikel met die ark van die Heere daarop, wat die Palestijne terugstuur, Israel toe, en Isa steek sy hand uit om aan die ark te raak, toe slaat hy dood neer. Sien hoe geveldig was, besef jy, waarmee het ons te doen? Daar die krachtige teenwoordigheid, binnen jou. Maar daar twee plekke, dis binnen in jou, ja. Maar besef jy, nou kom daar onderlinge bijeenkomst, waar ons by mekaar kom, met al die krachtige teenwoordigheid van Godse geest in elkeen van ons, waar ons as een skare by mekaar kom, kan jylle jylle self voorstel, as daar een onbeperkte vloei van Godse geest sou wees tussen ons. Die hoop van die heerlijkheid, die hoop van Godse oorspronkelike bedoeling, sou absoluut in manifestatie wees in ons midde. Hoekom is dit nie? Ons draad die geest in ons, daar is geen twyfel oor nie. Daar is niks fout met Godse geest in ons nie maar laat ons Godse geest toe ontvloe. Of hou ons dit vast? Hy sê, nou het ons vrymoedigheid. Luister mooi, as ek my identiteit verstaan, as ek verstaan dat God met sonde gedeel het, luister mooi, daar is twee manier om het te sien. Ek kan sê, God het met sonde gedeel, so ek gaat aan daarmee, want hy daarmee gedeel. Weet jy? Of ek kan sê, God het met sonde gedeel, wat er moendlikheid is daar, dat ek kan voortgaan met sonde. Wat er kans is daar, Paulus sê, sal ons dan anhoom sonde te doen, so die genade neerkom, want hy sê, onmoendlik, stellig nie. Hy sê, ons het in die sonde dan afgesterf. Hy sê, daar is nie een moendlikheid nie. Nou, hoor wat eh, Edenda vanmorgen gesê, sy sê hierdie ding, sy sê, kyk wat een groot liefde die vader ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kom word, 1 Johannes 3.1. Hy sê, ons weet nou nog nie hoe ons sal wees nie. Hy sê, maar ons weet as hy verskyn, soos wat hy verskyn, ons aan hom gelijk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Ek leeg met verstaan wat hier aangaan. Hy sê, wanneer Godse salving die hoop van die heerlijkheid, die salving onder ons, met ander woorde nou die salving uitgestort, die salving is nie nou net vastgehou elkeen, ek het my stikkie salving nie, nou is daar een vrye vloei van salving, en die beweging van Godse geest, die manifestatie van Godse geest, is tussen ons, is krachtig aan die werk tussen ons, hy sê, wat gebeur nou, in hierdie aanslag, hy sê, sal ons omsien, jy moet hom toch maar vir opzit 1 Johannes 3 vers 2 hy sê sal ons hom sien soos hy is hy sê soos wat hy verskyn, soos wat die salving uitstort, sal ons hom sien vir wie hy werkelijk is hy sê, ons is nog geen openbaar dat ons sal wees nie, maar ons weet dat soos hy verskyn, soos hy sigtbaar word, soos die salving uitstort, hy sê ons aan hom gelijk sal wees jy sal nie onderscheid sien tussen ons en salving nie, want ons is salving van een woord, sal een wees. Hy sê, omdat ons om sal sien, soos hy is, ons sal om sien vir wie hy is. Ons sal die salving sien, luister, jy kan hier instap onder die salving en dit nie weet nie. Ek het julle historie vertel van die ouds wat in die Amazonese mond rondgedruif het en hulle was bezig om dood te gaan aan skeerbuit en aan dehydratie want hulle het nie meer water gehad nie. En hulle skip sy roer is af en hulle kom by ander skip voorbij, en hulle skree net, geef ons net water, die ouwe sê, skep julle is al duisende myle binnen in die vars water. Skep water, julle is in die Amazone rivier sy mond, julle sien net nie die horizon nie, so groot sy mond. Skep water, jy sien, ons kan in die water wees, ons kan in die salving wees, sonder dat ons besef. Wat het Paulus gebid? Hy sê, Heere, dat jy vir hulle verlichtig oog gee, van hulle verstand. Wie wat beteken dit? Dit beteken om hierin te stap, en toe te laat dat Godse gees in zien kom met die salving wat hier is, hoor jy. Laat daar een synchronisatie is tussen die twee. Dankie vir die, ons sal hom nog baie gebruik. He? Dat daar een synchronisatie kom tussen hierdie twee, tussen Godse gees in ons en geer Godse gees tussen ons en om ons. En as ek daar kom, wie wat, dan wil ek vir jou sê, gaan dit jou verslaaf van die onderlinge bijeenkomst, jy gaan sê, ek onthou, ou Wessel en Kappie het by my gekom daai tyd, en toe hulle net begin betrokken raak in die gemeente, toe is makkelie die uitspraak, en sê, dis te ver van sondag na woensdag toe. Hoor mooi wat sê hulle, hulle sê, dis te ver vir ons van sondag na woensdag toe. Partij ons sê, eenmaal een maand, tweemaal een maand, is ook al right vir my. Maar jy sê, as jy salving begin smaak, Dan gaan dit te ver wees van Sondag na Woensdag toe. Dan gaan jy Maandag aan 'n pel soek. <laughs> gaan jy by iemand koffie drink en sê man ek soek net om hierdie vloei van die salwing lewend te hou. En dan die gang toe. Ons sal hom sien soos hy is. Hy sê en elkeen die volgende teks vers 3. Hy sê en elkeen wat hierdie verwagting het. Hy sê reinig homself. Sien jy wat het Hendrik gesê van wat laat ek in my denke toe? Hy sê hy reinig homself soos wat God rein is ek wil vir jou vraag, jy bereid? Is jy bereid om jou denken, om jou denken te gee, so dat Godse geest, die geest van die waarheid, wat jou in die hele waarheid wil hee, wat met ongeduld staan om jou genadig te wees, dat hy jou denken kan spoel en spoel en spoel. Maar wie waar gaan dit vandaan kom? Jou oor, jou oor moet loop, jou oor moet in die boek wees. Jou oor moet op die geest in leven wees, want as jou oog op die geest in leven is, dan kan die geest in leven, kan jou denken spoel. Hy sê hy reinig homself, sy reinig, nou moet ek sommer net, ok, ek, kom ons gaan weer terug in Hebreus toe. Hebreus 10, hy sê, ons kan nou, ons het nou vrymoedigheid, ons kan nou ingaan, die, al verstaan die allerheiligste, die allerheiligste is binnen my, maar die allerheiligste is ook die gemeentelike bijeenkomst, is ook, is ook dit wat ons hier beleef saam. Hy sê, nou het ons een groot priester oor die huis van God beteken, Jesus is die een wat daar intree vir ons, hy sê, laat ons dan toetree met een waarachtige hart, Een waarachtige hart en volle geloofsverzekerheid. Die harte dier besprenkeling gereinigd. Wacht bykie, kort verstaan het gauw die besprenkeling. Wat het ons gesê? Wat het in die allerleiligste gebeur? Die hoogpriester het die eh, sondofferbokse bloed gesprinkel op die versoendeksel om versoening te bring. Jezus het sy eie bloed in die allerheiligste ingeneem en het op die versoendektel gesprinkel om vir ons die eeuwige verlossing teweeggebring. Nou sê hy, ons harte dier besprinkeling gereinig, met ander woorde wat hy sê, is ons het die bloedoffer aanvaar Ek het hier in my eie gemoed dit uitgemaak. Die bloedoffer het vir my 'n nuwe identiteit gegee. Die bloedoffer het my nuut gemaak. Reg? Right. Ons het dit aanvaar. Hy sê die hart met besprinkling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas in rein water. Julle onthou wat het ons verlede week gesê? Petrus sê vir Jesus, "U sal in die ewigheid my voete nie was nie." Jesus sê vir hom, "As ek jou nie was nie, het ek niks aan jou nie." Dan sê hy, "Here, was als van my." Hy sê, "Jy't klaar gewas." My bloedoffer is die een wat jou gewas het, jou lichaams gewas in rein water. Hy sê, dan het jy net nodig om jou handen en voete te was. Hy sê, of net jou voete te was, sê hy. En laat ons die beleidnis van die hoop onvankelbaar vasthou. Want hy is getrouw. Wat er hoop praat ons van? Wat ons gaat gaan al vanmorgen? Ons gekom by die hoop van die heerlijkheid. Die hoop van die heerlijkheid is die salving wat onbeperk uit elkeen van ons uitvloei en mekaar bevoordeel. Wat sê die psalmdichter? Psalm 133, hoe lieflik is dat broer saamwoon? Hy sê, dit is die salvingsolie wat afloop van Aaron af. Nou waar kom het vandaan? Dit kom van binnen af nou nie. Nou stel jy nou voor, die salvingsolie, hy sê, van sy haare oor sy baard, oor sy kleed tot op sy skoene. Hy sê, die doel van die onderlinge bijeenkomst as broer saamwoon, hy sê, is dat die salving van Godse teenwoordigheid tussen ons kan afvloei van die hoof tot die voet. Alles dier kan werk. Hy sê, dit is die beleidnis van die hoop wat ons vasthou. Hy sê, want hy het dit beloof en hy is getrou om dit na te kom. Hy is wakker oor sy woord, nou gaan hy. Hy sê, en hier kom het. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Nou sê hy, hier kom die onderlinge bijeenkomst. Hy sê, laat ons op mekaar ag gee. Jy sien, as ek omgee, dan gee ek ag op. Om om te gee is om ag te gee op. Luister mense, ons leef in een kapitalistische wereld. In een kapitalistische bestel, wat voordele het, maar baie nadele ook het. Een van die nadele daarvan is, elke ou jaag vir sy eerding. Elke ou jaag om dit te maak. Dit werk miskien ekonomies, dit maak soms ekonomiese sin, maar weet wat geestelik maak het nie vreselik sin nie. Want ons is elkeen so bezig met sy eie ding. En ek is nou eerst bezig met my ding, doen jy jou ding, ek doen my ding. Maar jy sien, wanneer ons betrokken raak by mekaar, dan is het om mekaar aan te spoor. Luister, nie om meer geld te maak nie, mense. Om meer salwing te laat vloei. Ek wil jou vraag, as jy die laaste week vat, verlede week, wat nou tot vandag toe, tot die einde kom, as jy dan nou wil. En jy kyk terug en jy sê, wat er drijving was daar in jou in die laaste week, om ouwens aan te spoor, om mekaar aan te spoor, om die salwum tot volle uit in te laat kom. Waarmee was ons bezig? Is dit waarmee ons bezig was? En dan moet ons die vraag vraag, as dit nie is waarmee ons bezig was nie, dan moet ons die vraag vraag, maar wat is gemeente dan? Luister ek raas nie, jylle moet my mooi hoor vanmorgen. Ek sien net die potentiaal, ek sien net dat God iets in sy hart het en ek en jy sit en ons gaan dier die acties en ons loop om die paal en ons, ons mis dit en ek, ons kan nie volle om het te mis die mense. Hy sê, dat ons op mekaar aggee om tot liefde en goeie werk aan te spoor en hoor nou wat sê, hy sê, en laat ons die onderlinge bijeenkomst nie versuim, so sommige die gewoonte het nie. Jy sien, die sommige, wat daar was, is hier ook, Nou, jy weet jy, die probleem met predikante of, of predikers, hulle preek altyd vir die ouwens, hulle slaan altyd die ouwens wat nie skuldig is nie, want die, die ouwens wat daar is, word aangepraat oor die ouwens wat nie daar is nie. Maar, kom ons sê dit vir mekaar, ek, ek noem het in jou, wat is ons betrokkenheid, wat is jou betrokkenheid by die onderlijke bijeenkomst? Want jy sê, die onderlijke bijeenkomst is waar die korporatieve salving is, waar Godse gees die salving bevestig binnen jou. Waar hy elke keer kom om jou identiteit te bevestig, dis hoe dit moet wees. Ek kan verstaan dat die ouens moeg geword het. Jy weet onder die ou bestel Pedro Lourdes my vertel van hierdie pastoor wat by die ou gekom het en vir hom gesê het: "Maar broer, hoekom sien ek jou dan nooit in die aanddienste nie?" Hy sê: "Pastoor, ek is 'n ou klein mannetjie, ek kan net een pak vat op 'n dag." Nou luister, in die ou bestel toe ons pak gekry het, kan ek verstaan dat hy ou sê: "Man, eenmal 'n maand genoeg, ek het nie so, so baie pak slaag nodig nie." Maar ons is nie meer daar nie. Ons kry nie nou pak slaag nie. Wat gebeur met ons? Elke geleentheid wat daar is, word ons bevestig. Word ons identiteit bevestig. Elke geleentheid wat daar is, is daar 'n vloei van God se salwing, 'n vrye vloei van God se salwing tussen ons. Onder ons. En ek wil vir jou sê soos jy bewus gaan raak daarvan, gaan jy sê, ek kan nie bekostig om dit te mis nie. Hy sê laat ons nie die onderlinge byeenkoms versuim soos sommige die gewoonte het nie. Maar laat ons mekaar vermaan. Nou luister vermaan het ons gesê, is nie om my vinger onder jou neus te druk en te sê hy boetie nie. Vermaan is die woord parakaleo en ons weet die woord wat gebruik word vir die Heilige Gees is parakletos. En die parakletos se werk is om te parakaleo, om te vermaan, dit beteken om aan te moedig. Is amper om, jy weet, 'n cheerleader te wees. Ons ons om aan te moedig en sê julle kan, besef julle dit is my droom vir julle. Besef julle wat is die voordeel aan wat dit vir julle inhou. Wil julle nie tog nie. Hy sê dis wat God se gees doen en nou Nou kom ons, hy sê ons word sy gesante, asof God dier ons vermaan. En God roep nou, en hy roep ons om sy ambassadeurs te wees, om mekaar te vermaan. Hy sê, dit na mate jylle dit die dag sien nader kom. En hoe kyk nou na die volgende een? Hy sê, want, as ons opzetlik sondig, nou dis wat in die oorspronkelijk staan, hy sê, sal ons nog sonde bedink? Die heren bedink het nie. Hy sê, maar as ons nou opzetlik sondig, nadat ons kennis van die waarheid ontvang het, hy sê, daar is in elk geval nie offer oor nie, maar wat is oor? Luister mooi, Jezus het klaar die prijs betaal, Jezus het klaar die oordeel gedra, recht? Maar nou sê hy, nou het kennis van die waarheid ontvang, en ek sondag opzettelik, hoekom sê ek dit doen? Hoekom is dit moendlik, dat daar ouwens is, wat deel is van die gemeente, wat uitstap in een overspelige verhouding betrokken raak? Ouwse voet kan glip, kan seker, maar wie wat, daar is een voetglip en daar is een bewustelike besluit om te sê, dit is die pad wat ek loop. Ek sê, hoe is dit moeilik? Jy sien, wie hoe gebeur het? Ek kom het achter. Vraag my, ek is 30 jaar loop ek hierdie pad. 30 jaar sien ek hoe raak een ou weg uit die gemeenteheid. Ek sien nou ou sy vrymoedigheid, hoor die waar, laat ons, dat terwijl ons vir die broeders vrymoedigheid het, laat ons ingaan. Die oomlik, as die begeerte ontvang het, Wat sê Jakobus? Elkeen word verlok ja, as hy deur sy eie begeerlikheid verlok word en daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde as die sonde tot volle verwerking kom en bringe die dood voort. Dis die verloop van sonde, nê. Nee. Nou kom die wêreld en die vyand is daar met sy versoeking. En hoe het ons gesê staan ons versoeke te? Deur te sê daar staan geskrywe. Waar word ek bevestig oor wat geskrywe? In my verhouding met die woord, in my verhouding in die onderlinge byeenkomste. Hoor julle? En elke keer as ek in die onderneming by einkoms is en die salwing is daar, dan is die oorweldiging van God se teenwoordigheid so groot dat die plesier wat die vyand van my voorhou van die wêreld lyk soos niks daarteenoor nie. Dit lyk lekker vir die vyand, stel dit baie mooi voor. Maar weet jy wat? As ek eers die salwing leer ken het, sê ek, hoe kan ek die salwing verruil vir daai plesier? Hoe kan ek die salwing verruil vir die vlees? Dit is onmoontlik. Hy sê mooi, ek het nie tyd nie, dit gaan dit nie maak nie. Ek het sien klaar die tyd is klaar om. Maar as ons nou verder gaan, miskien volgende Sondag wanneer ook al se doen. Nou kyk ons na die opvolg van hierdie een. As jy nou verder gaan lees in Johannes 3 verder. Hy sê 'n kind van God kan nie sondig nie. Hoekom sê hy kan nie sondig nie? Hy sê as ek verslaaf is aan die salwing kan ek nie. <laughs> As ek verslaaf is aan die salwing, dan wil ek nie. As ek verslaaf is aan die salwing, dan is die salwing vir my soveel meer werd as die plesier daar buite. As my seksuele begeerte. As my gierigheid. Hoor mooi. Die salwing is soveel meer werd dat ek sê, Here, ek gee die goeders op. Ek gee die goed waarmee die vyand my wil aanval. Ek gee dit op. Want ek het iets groters ontdek wat eksponensieel groter is. As wat die plesier is wat die wêreld my kan gee. Dan sal ek die onderlinge nou eenkoms nie versuim nie. Hy sê want in daarmee moet ek dan nou stop want ek sien ek het nou dit verloor. Okay. Hoor wat sê hy daar? Hy sê, as ons opzettelik sondag na ons kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer oor nie. Daar is in elk geval nie offer oor nie, want Jesus het klaar die offer gebring. Hy sê, maar een verskrikkelike verwachting van oordeel en een viergloed wat die teenstander sal verteer. Wacht bykie, hoor. Kan jy ooit weer Godse teenstander word? Jy kan nie. Wie is die teenstander? Die duivel en sy engele. Waarvoor is die hel? God het die hel berei vir die duivel en sy engele. Die teenstander is die duivel en sy engele. En daar is een verskliklike vuur, as jy dan wil, wat vir hulle wacht. Hy sê, maar as ek, as ek nou gaan, en ek verbind my, nie aan die salving nie, ek draai my rug op die salving, en ek verbind my, aan die versoeking van die wereld, dan verbind ek my aan die versoeker, Hoor jy? God het laag geoordeel. God gaan my nie veroordeel nie. God gaan nie verander oor my nie. Maar wat gaan in die oordeel gebeur, in die krisis? Nou, die oordeel is nie Godse rechterstoel wat nou sit nie. Die noodwendige gevolg, die woord is krisis. Wat gaan die noodwendige gevolg van die duivel en sy engele wees? Poel van vier, leg. En as ek myself opjoin met die duivel en sy engele, waar gaat ek wees? Poel van vier. Hoor jy? Hoor jy eenvoudig sit? Is die God in die hel gaan gooi nie? Verstaan jy? Ek vul die vorm in en dan gaan ek, betaal ek my toegang. Dan gaan ek by die hek in. Dit is al manier hoe ou in die hel kom. Jy moet die vorm invul. God beding nie die hel vir jou nie. Hoor jy, ek wil net nie die druk moet van jou afwees. Want jy sien, ek kan enige tyd, ek kan enige tyd as ek so simpel was, om opzettelik, want as ek, wie wat, wie kom sal ek opzettelik sondig? Ek sal opzettelik sondig, omdat ek onbewus is van die salving. Maar as ek die salving ontdek het, en dit is die krisis dat so baie van ons wat kinders van die Heere is selfs charismatis is happy clappies is allerhande sikke goed is ons ken nie salving nie salving breek die ek as ek die salving ontdek het as ek in die salving leef kan ek nie terugdraai nie ek kan nie meer nie ek wil nie <laughs> want die salving is groter as dit. En jy sien, dit is so makkelijk dat ons net weer van gemeente in ons eie gemoed kerk maak. En dan kom woon ons uh, eh, dienst by en ons stap hieruit sonder dat die salving in ons geraak het. Sonder dat ons selfs bewust was daarvan. Of of ek sê, jyre, ek kom, ek kom vir iets anders. Ek kom in die, om in die teenwoordigheid van die geest te kom staan die geest is in my, maar ek bring die uitstorting, ek bring die salwing van Godse geest in my, bring ek hier naartoe. Want ons het jou nie nodig. En jy het ons nie nodig. En as ons hierdie korporatieve salwing gaan sien manifesteer, dan sê ek vir jou, is hierdie plek kooploos te klein. En het gaan nie oor die grootte van die plek nie. En jy sien, in plaas, bou om nie groter nie, ons hou net meer by inkomste. Want dis precies wat gaan gebeur. Ja. Mag die Heere vir jou dit gee vanmorgen. Dat jy snap waar oor dit gaan. Verlug die oog van jou verstand. Om te weet waarop het aankom. Vader, ek dankie. Dankie dat daar nie een beperking hoef te wees op salving. Dankie Heere dat ons, jy ons bewus maak dier die geest. Van die begeerte om die sin te kry. Om vrylik uit te storten tussen ons te beweeg die manifestatie te bring wat die inzicht bring dit wat ek nooit rarig begryp het nie wat skielik dit oopmaak my begrip gee die opgewonheid in my bring die symptome van die nieuwe identiteit na vore bring Heere ons buig vir die vermoorde dankie dat ons hier kan uitstap vermoorde met die wete hier binnen my kook dit kook die gees om oor te kook kook is die geest gereed om uit te stort, soos wat ek jy toelaat, om ander sy levens te impacteer. Ons eer jy daarvoor, in Jesus' naam. Amen.